50 languages. 93 93 93อนุประโยคใช้เชื่อม kõrvallauset sõnaga kas kõrvallauset sõnaga kas ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ ma ei tea, kas ta armastab mind. ma ei tea, kas ta armastab mind. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ ma ei tea, kas ta tuleb tagasi. ma ei tea, kas ta tuleb tagasi. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ ma ei tea, kas ta helistab mulle. ma ei tea, kas ta helistab mulle. เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ Kas ta tõesti armastab mind? Kas ta tõesti armastab mind? เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ Kas ta tõesti tuleb tagasi? Kas ta tõesti tuleb tagasi? เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ Kas ta tõesti helistab mulle? Kas ta tõesti helistab mulle? ิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหมมักุสินเอนตัลกัสตามุตเล็บมินูละมักุสินเอนตัลกัสตามุตเล็บมินูละดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหมมักุสินเอนตัลกัสตาลอนเกย์กิเตนะมักุสินเอนตัลกัสตาลอนเกย์กิเตนะดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก ma küsin endalt , kas ta valetab , ma küsin endalt , kas ta valetab ? เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า kas ta tõesti mõtleb minule , kas ta tõesti mõtleb minule ? เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า kas tal on tõesti keegi teine , kas tal on tõesti keegi teine ? เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ Kas ta tõesti rääkis tõtt? Kas ta tõesti rääkis tõtt? ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง ๆ หรือไม่ Ma kahtlen, kas ma talle tegelikult meeldin. Ma kahtlen, kas ma talle tegelikult meeldin. ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ ma kahtlen, kas ta kirjutab mulle. ma kahtlen, kas ta kirjutab mulle. ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ ma kahtlen, kas ta minuga abiellub. ma kahtlen, kas ta minuga abiellub. เขาจะชอบฉันจริงจังไหม kas ma tõesti meeldin talle? kas ma tõesti meeldin talle? เขาจะเขียนมาหาฉันไหม Kas ta tõesti kirjutab mulle? Kas ta tõesti kirjutab mulle? เขาจะแต่งงานกับฉันไหม Kas ta tõesti abiellub minuga? Kas ta tõesti abiellub minuga?